Սերժ Սարգսյան Վլադիմիր Պուտին հանդիպման ժամանակ չի քննարկվել Արցախում խաղաղապահների տեղակայման հարցը։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահները փոխանակվել են շնորհավորական ուղերձներով։ ԵՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի նոր համանախագահը անցել է իր պարտականություններին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդների հանդիպումը կարող է միայն դրական ազդեցություն ունենալ հակամարտության վրա ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը սկսել է նախապատրաստությունը աշխարհի առաջնությանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը օգոստոսի 28-ին ընդունել է Աբխազիայի հանրապետության արտգործնախարար Դաուր Կովեին։ Հանդիպանը քննարկվել են երկկողմ հարաբերություններին եւ տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը հատուկ ուշադրություն է դարձնում Աբխազիայի հետ հարաբերությունների զարգացմանը, հավելելով, որ Արցախում անկեղծորեն ուրախ են եղբայրական երկրի բոլոր հաջողությունների համար։ Նույն օրը Աբխազիայի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դաուր Կովեի գլխավորած պատվիրակությանը ընդունել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Խորհրդարանի ղեկավարը նշել է, որ Աբխազիայի հետ հարաբերությունները զարգանում են բնական ձևով, ինչի վկայությունն են խորհրդարանական պատվիրակությունների փոխադարձ այցերն ու հանդիպումները։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար Աբխազիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ընդգծել է, որ երկու երկրները ունեն բոլոր ռեսուրսները համագործակցությունը ընդլայնելու ու բազմակողմանի դարձնելու ուղղությամբ։ Այնուհետև զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել չճանաչվածության կամ մասնակի ճանաչվածության պայմաններում այլ երկրների հետ շփումների տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Վլադիմիր Պուտինի հետ չի քննարկել Արցախում խաղաղապահ ուժերի տեղակայման հարցը։ Այս մասին երկրի ղեկավարը ասել է բազե համահայկական երիտասարդական հավաքի մասնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ պատասխանելով բազեականների հարցերին։ Նախագահը անդրադարձել է նաև պաշտոնը թողնող ԵՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահող Ռիչարդ Հոգլանդի օրերս արած հայտարարության եւ Սոչիում կայացած հայ-ռուսական բարձր մակարդակի բանակցությունների վերաբերյալ վերլուծություններին, որոնցով Հոգլանդի հայտարարության ժամկետը պատահական չէր համարվում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը նշել է, որ Վլադիմիր Պուտինի հետ տարին մի քանի անգամ ավելի ազատ ռեժիմով հանդիպումների ավանդույթ է ձևավորվել, եւ այդ հանդիպումների ընթացքում քննարկվում է հայ-ռուսական հարաբերությունների բազմաբովանդակ օրակարգը։ Սոչիի հանդիպումը դրանցից մեկն էր։ Մենք Վլադիմիր Պուտինի հետ մեր ժամանակի երևի 1%-ն ենք նվիրել Ղարաբաղի խնդրին, որովհետև այս հանդիպումը հերթական հանդիպում էր ոչ միայն խաղապահ ուժերի մասով քննարկում չենք անցկացրել, այլ ընդհանրապես քննարկում չենք անցկացրել։ Մի քանի բառով ուղղակի ներկայացրել եմ իրավիճակը, որ այսօր տիրում է շփման գծում, եւ ասել եմ իմ պատկերացումը մեր հարևանի մտադրությունների հետ կապված։ Ընդհանրապես ուրիշ որևէ հարց չենք քննարկում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հոգլանդի հայտարարությանը, ապա մեծ հավանականությամբ կարող եմ ասել, որ իրար հետ այդ երկու իրադարձությունները փոխկապակցված չեն։ Մարտը թողել է իր աշխատանքը եւ մի օր իր եզրակացությունը շատ ավելի ազատ կարգավիճակով պետք է հայտներ, որովհետեւ մի բան է լինել գործող համանախագահ, մեկ այլ բան է, երբ որ նա պաշտոնաթող է։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև բարեկամության համագործակցության եւ փոխադարձ օգնության մասին պայմանագրի ստորագրման 21-ի կապակցությամբ։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Անցած ժամանակահատվածը վստահորեն փաստում է, որ պայմանագիրը համապատասխանում է եղբայրական ժողովուրդների պատմական ավանդույթներին։ Այն ամուր հիմք է ծառայում հայ-ռուսական դաշնակցային համագործակցության հետևողական զարգացման համար, որը առանձնանում է բարձր մակարդակի ակտիվ երկխոսությամբ, արտաքին քաղաքական արդյունավետ համակարգմամբ, անվտանգության, ռազմական եւ ռազմատեխնիկական ոլորտերում հաջող համագործակցությամբ։ Մենք բարձր են գնահատում Ռուսաստանի որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրի ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորման գործում։ Երկում հարաբերությունների պատմության մեջ բազմաթիվ պայծառ էջեր կան գրանցված, եւ մենք բարձր են գնահատում այդ ընդհանուր ձեռքբերումը։ Մասնավորապես ասված է ուղերձում Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև բարեկամության համագործակցության եւ փոխադարձողության մասին պայմանագրի ստորագրման 20-ամյակի կապակցությամբ Վլադիմիր Պուտինը իր շնորհավորական հերագրում ընդգծել է հայ-ռուսական հարաբերությունների հին ու հարուստ պատմությունը, որի հիմքում մշտապես եղել են երկու երկրների ժողովուրդներին կապող բարեկամության ու փոխադարձ հարգանքի ամուր կապերը։ Ռուսաստանի նախագահը վերահաստատել է պատրաստակամությունը շարունակելու համատեղ աշխատանքները հայ-ռուսական կապերի ողջ համալիրի հետագա զարգացման համար իշա եղբայրական երկու երկրների ժողովուրդների Միացյալ Նահանգները ողջունում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնում Էնդրյու Շոֆերի նշանակման փաստը։ Այդ մասին ասված է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Heather Nauert-ի կողմից օգոստոսի 28-ին հրապարակված հայտարարության մեջ։ Հայտարարությունում ասված է, որ շոֆերը Եվրոպայի ու միջազգային կազմակերպությունների հարցերով ունի մեծ փորձառություն, որը մինչև այս պաշտոնի նշանակվել է եղել է Վիեննայի միջազգային կազմակերպություններում Միացյալ Նահանգների առաքելությունում գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը։ Արցախցին ի տարբերություն ադրբեջանցու պաշտպանում է իր տանը խաղաղ ապրելու իրավունքը։ Այս մասին այսօր «Մեկ ազատ աշխարհ» հասարակական կազմակերպության ղեկավար Մաջեդ Էլ-Շաֆիի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը։ Նա շնորհակալություն է հայտնել պատվիրակության ղեկավարին եւ կանադացի խորհրդարանականներին Արցախ այցելելու որոշման համար, նշելով, որ այնտեղ նրանք անաչառ տեղեկատվություն կստանան թե Արցախի, թե Ղարաբաղյան հակամարտության մասին։ Մեկ ազատ աշխարհ հասարակական կազմակերպության ղեկավարը նշել է, որ Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղյան հակամարտությունը ներկայացվում է որպես կրոնական եւ ոչ թե քաղաքական հակամարտություն։ Այսպիսի մոտեցումը անշուշտ շահավետ է Ադրբեջանին։ Բոլոր պարագաներում հոգևոր առաջնորդների հանդիպումը, բացի այն, որ կարող է դրական արդյունքներ տալ, համենայն դեպս բացասական ազդեցություն գործընթացի վրա չի կարող ունենալ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության խորհրդական խորհրդատու Գառնիկ Իսագուլյանը։ Շատ կարևոր է, որ հոգևոր առաջնորդները իրենց հասարակությունների հետ աշխատեն։ Ես չեմ կարծում, որ նրանք քաղաքական կամ ռազմական որոշում կարող են կայացնել։ Ուղղակի շատ կարևոր է, որ եւ Փաշազադեն եւ մեր վեհապար հայրապետը իրենց հասարակություններին խաղաղության կոչեր անեն, նշել է նա։ Նոման հանդիպումներ միշտ եղել են եւ ոչ միայն Ռուսիո պատրիարքի միջնորդությամբ կամ կազմակերպվածությամբ բոլորն են փորձել տարբեր երկրների հոգեվոր առաջնորդներ, որ կազմակերպեն նման կարգի հանդիպումներ 2003-2004 թվականներին կազմակերպվել էր Խարրակով մոնդը։ Ասեմ հետեւյալ, որ շատ կարևոր է մեր տարածաշրջանի համար, բոլորը հասկացել են, բայց եւս մեկ անգամ պետք է հասկանան, որ այստեղ որևէ կրոնական խնդիր չկա, այսինքն Ղարաբաղյան հակամարտությունը, ինչպես ընդունված է աշխարհում անվանել, դա կրոնական հակամարտություն չի։ Իհարկե հոգեվոր առաջնորդների հանդիպումը, բացի որ դրական ազդեցություն կարող ունենալ, գործընթացի վրա բացասական հորերարդեցություն չի կարող ունենալ։ Նշենք, որ Գարեգին II-ը եւ Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ Ալլահ Շուքյուր Փաշազադեն սեպտեմբերին հանդիպելու են եւ օրակարգը մեկն է՝ Ղարաբաղյան հակամարտությունը եւ տարածաշրջանային խաղաղությունը։ Նախնական տեղեկություններով երկրների հոգևոր առաջնորդները կհանդիպեն սեպտեմբերի 8-ին Մոսկվայում Ռուսիո Պատրիարքի նախաձեռնությամբ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը քաղաքական հարց է, Ոստի դժվար թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդները կարողանան լուրջ ազդեցություն ունենալ հակամարտության կարգավորման վրա։ Նման կարծիք է հայտնել քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը մեկնաբանելով տեղեկատվությունը, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահը սեպտեմբերին կայանալիք հանդիպմանը քննարկելու են Ղարաբաղյան հակամարտությանն ու տարածաշրջանային խաղաղությանն առնչվող հարցեր։ Չեմ կարծում, որ այդ հանդիպումը կարող է ինչ-որ ազդեցություն ունենալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա, նշել է Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Ղարաբաղի հարցով բանակցային գործընթաց որպես այդպեսին չկա։ Նման կարծիք է հայտնել գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների ծրագրվող հանդիպումը նվիրված է մեկ հարցի՝ շարունակել բանակցությունները թե ոչ։ Չարժե լրջորեն քննարկել Հոգլանդի հայտարարությունը։ Նման բան նախկինում էլ հայտարարվել է, իսկ բանակցությունները ըստ էության չկան։ Հոգլանդի ներկայացրած տարբերակը իրականում ինձ էլ դուր չի գալիս։ Ես վստահ չեմ, որ հիմա տեղին է խոսել տարածքների մասին։ Պարզապես անիմաստ է քննարկել դա բանակցությունների բացակայության պայմաններում։ Կարծում է Ստեփան Գրիգորյանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Թալիշում շինարարությունը ակտիվ փուլում է։ Միանգամից մի քանի շինարարական ընկերություններ գյուղի տարբեր հատվածներում հիմնանորոգման ակտիվ աշխատանքներ են իրականացնում։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբ รา համյանը։ Երբեմնի հարուստ ավանդույթներ եւ կարեւոր նշանակություն ունեցող այս գյուղը ոդքի է կանգնում, նշել է նա. Արցախում դպրոցների օպտիմալացում մեկ անգամ արդեն եղել է եւ այժմ նման անհրաժեշտություն չկա։ Այս մասին ասել է Արցախի կրթության եւ գիտության նախարարի տեղակալ Միքայել Համբարձումյանը։ Կան գյուղեր, որոնց աշխարհագրական դիրքերը թույլ չեն տալիս դպրոցները միացնել։ Օրինակ Հաշաթաղի շրջանում կան գյուղեր, որտեղ ձմռանը հնարավոր չէ մի գյուղից մյուսը գնալ։ Ընդհանուր առմամբ նախկինում մենք օպտիմալացում արել ենք, նույն Ստեփանակերտում այնպես չէ, որ դպրոցների թիվը շատ է եւ օպտիմալացման անհրաժեշտություն կա, ասել է Կրթության եւ Գիտության փոխնախարարը։ Նշենք, որ Հայաստանում արդեն իսկ պլանավորվում է դպրոցների օպտիմալացում, հատկապես գյուղական համայնքներում։ Լուրեր միջազգային լրահոսից Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության տպագիր օրգաններից մեկը հոդված է հրապարակել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ։ Amnesty Press-ի թղթակից Իզաբելա Ռոզինգրինն այցելել է Արցախ, հանդիպել տեղի բնակիչների եւ հանրապետության իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ճանապարհը լի է անցքերով, իսկ մի կողմում 3 մետր բարձրությամբ պատ է։ Դա արված է մեծ մեքենայում գտնվողներից, կրակոցներից կամ որ առավել վատ է հրթիռակոծությունից պաշտպանելու համար։ Ադրբեջանը պատի մյուս կողմում է, գրել է Իզաբելա Ռոզենգրինը։ Լրագրողը նշել է, որ թեպետ 1994 թվականին կնքվել է հրադադարի պայմանագիր, սակայն դրանից հետո էլ կրակոցները չեն դադարել, իսկ 2016 թվականի ապրիլին Ադրբեջանը ռմբակոծեց խիտ բնակեցված Մարտակերտի շրջանը, ինչի հետևանքով գրանցվեցին 1994-ից հետո ամենաարյունալի մարտերը։ Թղթակիցը պատմել է, որ Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով դատարկված Թալիշում ներկայում աշխատանքներ են իրականացվում տների եւ յենթակառուցվածքների վերականգնման ուղղությամբ։ Բաքուն ահաբեկիչներին զենք է մատակարարել, գործադրելով ողջ պետական ապարատը։ Այս մասին հայտարարել է բուլղարացի լրագրող Դիլիանա Գայտանջիևան, ով վերջերս հայտնի է դարձել Ադրբեջանի կողմից ահաբեկիչներին զենք ուղարկելու մասին հոդվածով։ 2016 թվականին, երբ Սիրիայում էի, տեսա, որ բուլղարական արտադրության զենքերով Սիրիայի չափավոր ընդդիմությունը հարվածում էր բնակչությանը։ Ամոթ ապրեցի։ Երբ տուն վերադարձա, սկսեցի հետաքննական աշխատանքը այս ամբողջ գործընթացի մասին մանրամասներ հավաքելու նպատակով։ Այսպիսով տեղեկությունները շատացան, ստեղծվեց մի պատկեր, որով բացահայտվում էր Ադրբեջանի մի շարք այլ երկրների ապոլինի զենքի մատակարարման վերաբերյալ մանրամասնությունները, ասել է լրագրողը։ Մարզասերների համար Օգոստոսի 28-ին ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը սկսել է նախապատրաստությունը աշխարհի առաջնությանը։ Սեպտեմբերի 1-ին Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստի Arena Națională մարզադաշտում կկայանա Ռումինիա-Հայաստան հանդիպումը, իսկ սեպտեմբերի 4-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում Հայաստան-Դանիա հանդիպումը։ Ֆրանսիայում ավարտվել է շախմատի երկրի տղամարդկաց 92-րդ առաջնությունը։ Մրցաշարը անցկացվում էր շրջանային մրցակարգով։ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի հաղորդմամբ երկրի չեմպիոնի տիտղոսի համար պայքարում էին 10 շախմատիստ, այդ թվում 9 գրոսմայստեր։ Ֆրանսիան ներկայացնող մեր հայրենակից Տիգրան Ղարամյանը վաստակել է 5.5 միավոր եւ դարձել առաջնության բրոնզե մեդալակիր։ Թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում է թույլ անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 16-ից 21, ցերեկը 28-ից 32 աստիճան տաքություն։